Tempestai ondorioz izan dira, ba, elektrikain partetik, ba, telefonain partetik, eta, bon, ez dinin telefonaik ez elektrikai, bon, egun pareataz hori kompreitzen alda, bon, kompreitzen alda bat ez baina, bon, itan egin dute, baina telefonain partetik, bon, noiz nahi telefonaik adegatzen argira, ez eh, horan ez dutenek telefona mobilatuztenek ez duten noiz nahi edo ez du ez ez da telefonatzen al, horik ez dira gauza normalak, eta horik ez, da, ez dira salatu behar din gauza tira, eta beste gauza ateran ez dake, eskiozu soitia eh, gure telefonen piriak nola din, badira normalki potuek duzte piriak eh, eta suste atxitzen, baina aniz lekutan piriak duzte potuak atxitzen, ahalgin garriko estatian dira potuak ez, eta ez dakit hori nolaz Eh, egin horta atia den, gauna gauza hori behar da salatu, eta ez da xuxen gauza hori kola izan diten. Zerbitzuaren partetik ertena jaldu, gielakada jaundi bat baduula, noiz nahi da Espania bigia, noiz nahi ez ditut eh, gure tresnak bariatzen ahal, eta behar da pentsatu ere, bon, hau zapez gizat, e, eh, mediako sekretariura, bietan etxat behar ukan dut, i ez denuai denak internetez egiten dira, internet ezinin, eta ez zen lanien arzenal, eta behar da pentsatu ere, anitza antzuprizak denek funtzen, baliatzen dutela presna hori, baiko eh, manera berri hori, eta eh, hori painan denaik ez dira gehio lanien da. eta hortan behar da atzurituki zeit egir, ez du alia ipatzia eskualdatetai fibra heldu dela, animaleko antzamen izan dela, eta goi hati nogintin zerbitzek ez da animaltu ukeiten ahal. Hortan bada gauzat, ez dena joan. Gibelerat egin duela, azken urteetako eh, afera da hori, eta... A, biztan da, zehurra gileat egin dila, eta azken urteotako, eh, azken demora hotan, hori azkarki gileat dela. Armen daitzetik hauzo egirat joanen eletarat, gulikin Filipe Txepa gauza peza, egunon? Egunon. Hala, Luizien Delgek salatzen zuen, eh, estatu txarra zinez eh, bazela, linien atletik, eh, agek eh, ez gauza ondirik atxikitzen orain, nola ziste eletan? Ba, eletan, be, gauza ba, berbera da, eh. Aspaldian, gu batu, potuak hautsiak eta denetan ah, eskune esker, eta putu batzue inortzen du, Jota usio eta hartetan heldu dira bizpailu poto ezartzen tuzte, piru batzu berize estekatzen tuzte, binean beti baria, beti baria, eta tempesta indu, ez du pitsik erginatu. Badakizu, apaprez zenbat uh, aga, zenbat poto, handeatuak dituzuen errian berian? Dira, hamoste unola juridu, uh, eh, beste putun bat, eta Ene idurike, eno idu, e, iduriko ba, badu uh, mementoan uh, kasik beroita marpoto kamiatzeko, e uh, badu uh, kasik uh, lahatanoi uh, leku uh, pidoak, uh, pidoak estekatzeko. Problematizan izan da, geho, zaki demorakin nola pasatuko den, uh, uh, nimerik 64 hori uh, gen uh, nola ingo uten, baina azpari maute azteko uh, zerbait uh, iten edo, ofen, berte azteko kamiatu, potorik eta gehenak azteko kamiatu berko dira, azke gehenak ustudia dira. Iran behar dare, uh, andanate bebertuzte uh, arbolak eta moztu, eh? huri de jara, ez da bakarrik uh, orangekin. Eh? Denak lotuz, uh, jendia, ez da kontent. Butunak eta eh, jortzentu, e, jortzentu, baina malioski ebe, <laughs> ez du gauzan ikiten ala.